Повертаємо на схід, піднімаємось на 8 тисяч метрів, щоб подолати гори, ну а там тільки скік. І ми біля Вайсшпіцце. Так, ясно, ясно, протягнув кніт. Але ж швейцарці, чи вони не протестують? Частенько, сер, частенько протестують. Їхні протести чомусь збігаються із тими ночами, коли ми тут літаємо. Та наш командир заявляє начальству, що то якісь нахабні пілоти із Люфтваффен намагаються його дискредитувати. Ну, ну і які ще у вас для мене сюрпризи? Почав був Сміт, але сержант уже рушив до пілотської кабіни. Раптом Ланкастер кинуло вниз у повітряну яму. Сміт ухопився за якусь скобу, а лейтенант Моріс Шафер із американської стратегічної служби Смітів заступник голосно вилаявся, бо більше половини гарячої кави вихлюпнулося йому на коліна. Це якраз те, про що я мріяв, сказав він уїдливо. Мій бойовий дух на нулі. Я молю Бога, щоб ми зазнали аварії і сіли тут, у Швейцарії. О, неповторні бадинські шніцелі та яблучні струделі. Після двох років вашого смаждючого армійського лимонного соку, яєшні та унції маргарину на добу, нещасний синок матусі Шафер тільки про це і мріє. Це зміцнило б мене і продовжило б твоє життя, друже, похмуро докинув Карачолла. Він обернувся до сміта і втупив у нього важкий погляд. Уся ця справа погано пахне, майоре. Погано пахне. Я не зовсім вас розумію. Спокійно промовив Сміт. Це самогубство. Так, так, самогубство, от що. Та ви тільки погляньте на нас. Він обвів рукою в всю групу. Олафа Крістіансена, білявого скандинава, потім Лід Томаса, темноволосого коротуна валійця. Обоє мали навіть трохи веселий вигляд. І нарешті Торренс Сміта із зовнішністю чистокровного французького віконта і турботним обличчям старого Оксфордця, що явно мріяв опинитись тепер у затишних університетських коридорах. Ми, ну, Крістіансен, Томас, Стриган Сміті і я, жменька цивільних жевжиків, конторських клерків. Розумієте? Я добре знаю, хто ви такі, спокійно відказав Сміті або візьміть самого себе. У гуркоті двигуні тихо сміту від не почув. Майор шотландських гвардійців, я не сумніваюсь, що ви відважно грали на Волинці під Ель Аламейном. Але чому ви повинні командувати нами? Я не хочу вас образити, та все це підходить для вас не більше, ніж для нас. А візьміть лейтенанта Шафера цього десантного ковбоя. Я ненавиджу коней, голосно сказав шафер. Тому й покинув Монтану. Або ось Джордж, Сарацова тиснув пальцем у бік останнього члена групи Джорджа Геррода, масивного сержанта радиста, на обличчі якого була написана цілковита покірність долі. Б'юсь об заклад. Досі він ніколи не стрибав з парашутом. У мене для вас новина, стоїчно промовив Джордж. Досі я навіть жодного разу не літав у літаку. Він жодного разу не літав у літаку. Звідчим вигукнув Карачола. Господи, що закупане в дах. Тут потрібні досвідчені альпіністи, командос, зломщики сейфів. А ми що маємо? Ми маємо. Ми це все, що міг зібрати полковник. Ввічливо промовив Сміт. Будьте до нього справедливі.